Aziz radiyonluğucu qarindaşlar, diqqətinizlər İslami nəşidədə bo'lsin ahli islom ah ah qilar zara yüreklerini itar para ah Qur'anım ah islomim Rabbisiga qilar nala Əhli İslam qilar qilar zora yuraklarini itar pora oh qur'onim ah, ah islomim robbisiga qilar nola yetim tukar ko'z yoshini qayda otam qayda anam Yetim tüker küz yaşını kayda atan kayda anan tapalmay sen küz yaşını sürüp kenge birer insan tapalmay sen küz yaşını sürüp kenge birer insan Rabbim Allah Digen insan yatar cayi bulur zindan Yok mu erkek kısas alar İslam için bulsa kurban Kafir bulgar pak ibbetini yırtıp taşlar Hicabini Periyat çeker ah Rabbim Kuzmanduk muslimani Kafir bulgar Bak ibbetini yırtıp taşlar Hicabını Periyat çeker Ah Rabbim de Kuzmanduk muslimani Periyat çeker ah Rabbim de Kuzmanduk muslimani Periyat chekar ah robbimda qutquz manduq muslimani ahli islom qilar zora yuraklarini itar pora ah qur'onim ah islomim robbisiga qilar nola ahli islom qilar zora yuraklarini İter pare ah Kur'an'ım ah İslamın Rabbi sige kılar nale Mazak buldi Resulullah yırtildi fak Kur'an'ım Mazak buldi Resulullah yırtildi pak Kur'an'ın men Müslüman دەیسان تخی قەنی ئەریکاک وجدانم من مسلمان دەیسان تخی قەنی ئەریکاک وجدانم أنا كعبة أنا قدوس طاغوت بستي قراء ركاك رازي بالماس بخار لقاء الزات شن كيار يورك Ana Kabe, ana Kuddus, tağut basti, kara erkek. Razi olmaz bu harlıkka izzet, çünkü yer yürek. Ehli İslam kılar zara yüreklerini iter para ah Kur'an'ım ah İslam'ım Rabbisiga. qilarin ola robbisiga qilarin ola robbisiga qilarin